وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari a rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda yake karantar da mu ladubba irin na addinin musulunci don ba manta ba muna karatu a babukan da suke magana a kan al'amarin sunaye da kuma alkunya makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen sunan rabah ana iya sanya shi ko ba a iya sanya shi a rabahin mun ji cewa ana iya sanya shi akwai wani yaro mai yin hidima gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sunansa kenan manzan allah bai ce a canza masa ba wannan ya nuna halaccin ana iya sa ma yaro wannan suna a yau za mu ci gaba a babi na 371 a kan hadisi na 836 babu asma'il anbiya'i wannan babu zai karantar da mu sunayen annabawa ana iya sa yaro sunan wani annabi daga cikin annabawa koko ba a iya sanyawa babu asma'il anbiya wannan babu zai magana akan sunayen annabawa قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود ابن قيس قال حدثني موسى ابن يسار سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكن ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم wani hadisi na farko a wannan babin na sunayen annabawa an karɓo shi daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda shi kuma ya karɓo daga wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo allah ce ta san mu bi ismi ku sanya sunayen yara da sunana mana idan an maka haihuwa to mazala ce ka sanya ma yaron sunansa ka san mu bi ismi ku yi suna da sunana ka ganin umarni ne manzan Allah ya bada ta san mu umarni ne to amma wannan umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce al'amurhu na ibahati kama ja fi ikmalil ikmal ya zo a wani littafi mai suna ikmalul ikmal aka ce wannan umarnin umarni ne na mustahabbanci ba wajibi ba mun gane da haka idan mutum ya haifi yaya ko sun kai suno ne bai sa muhammad ba ya laifi ba amma ko da ɗaɗaya ne allah ya bashi namiji ana so a mustahabbanci ya sanya ma yaron suna muhammad mun gane shi ne ta san mu bi ismi ana so cikin 'ya'yan mutum a samu muhammadu sai ya ce amma wala tukannu bi kunyati sai dai kada ku yi alkunya da alkunya ta. menene alkunyan manzan Allah shine abul qasim ana ce mishi abul qasim to mutum kada ya alkunya irin ta manzan Allah amma kana isa sunansa ka sa ma ɗanka suna muhammad ko kuma kai sunanka ya zama muhammad idan kana da wani suna wanda baya da kyau an tashi canzawa ana iya sawa muhammad don kuma sabuwar haihuwa ne shi ma ana iya sanya mashi muhammad amma kada mutum ya alkunya irin ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar cewa kada ya alkunya irin ta manzan allah kada a haifa masa ɗa na farko ya sanya mai suna mai ya sanya mai alƙasim ya za a dinga ce mashi abulƙasim to manzo Allah ce kada ku yi alkunya da irin alkunyata nan gaba zai mana babi akan wannan zamu ji mai hukuncin sanya ma yaro suna alqasim to da manzo ya ce fa inni ada abul qasim domin ni ne abul qasim a alkunya ana cewa manzo Allah abul qasim saboda ɗansa alqasim waɗansu malaman tarihi sun ce shi ne babban ɗansa alqasim su yake cewa zan Allah abul kasi mun gane anil abul kasi nan gaba zai mana babi akan wannan suna so wannan dai kun gaya mana cewa babu laifi ana so mustahabbi ne a sanya ma yaro suna muhammadu wannan hadisin hadisi ne sahihi hadisi ne wanda yake ya inganta imam bukhari ya fitar da shi haka ma imam muslim yana cikin sayo muslim kuma قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الدويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي wala tukannu bi kunyati wannan hadisin shi kuma an karbo daga Anas dan Malik yace kunna kana nabi sallallahu alaihi wasallama fi su wata rana manzon Allah yana cikin kasuwa yana cikin kasuwa fihi tawadu'uhu alaihi salatu wassalam wannan yana mana tawaru'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haisu ya su ta yadda yana shiga cikin kasuwa faƙala rajulun sai suna cikin tafiya sai wani mutum ya ce ya abal ƙasir ya kai abal ƙasir ya kai baban ƙasir alkunyan manzan Allah ce manzan Allah sai ya ɗauka shi ake kira falta fata ilaihin da biyu sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya juya ya ga wani da yake kiransa faƙala ya rasu sai shi wannan mutum ya ce ya manzan Allah inna ma da autu haza ya ce wannan nike kira ba kai ba wannan nike kira sai nuna wani mutune kenan shi ma wannan mutumin abul qasim ake ce mashi to faƙala sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to sammu bi ismi daga yau ku dinga sanya sunana babu laifi ku sa ma yaro suna muhammad amma wala tukannu bi kunyati sai dai kada ku yi alkunya da alkunyata a dinga ce ma wani abul qasim kar ku yi haka قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى ابن, ابن أبي الهيثم القطان قال حدثني يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال سمان النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على هجره wa masaha ala ra'asi hadisin gaba daga yusuf ibn abdullahi ibn salam kada yace, ce sammani annabiya sallallahu alaihi wasallama yusuf wannan sahabi yace annabi shi ya sanya mun wannan sunan na yusuf yusuf kuma suna ne daga cikin sunayen annabawa wa aka adani ala hijirhi ya zaunar da ni akan cinyarsa wa masaha ala ra'asi sannan ya shafi kaina shi wannan yaro yake ba labari to kaga shi wannan yaron da yake bada wannan labarin lokacin yana jariri ya aka yasa an yi waɗannan abubuwan ya san manzan Allah ya zaunar da shi har ya shafi kansa yana jariri nan kuma bayan ya girma ne yake bada da labarin kaga kaya mashi aka amma lokacin yana jariri ai ba zai iya sana haka ba labari aka baya cewa wannan sunan naka na yusuf manna allah ya sanya maka shi an kai ka wajensa ya rungume ka a bisa cinye shi ya shafi kanka sai ya ce sunanka yusuf to shi kuma da ya tashi ba da labari ba sai ya gaya mana cewa labari aka ba shi ba tun da sahabi ne mun gane wannan ya nuna tawaru'un manzan allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin tausan shi da rahamarsa ga yara ƙanana mafi yawanci 'ya'yan sahabbai manzan Allah ke sanya mun suna da an haifi sabon haihuwa jariri sai a sanya shi a zane sai a ba yaro ko a tafi da shi wajen manzan Allah da dabino sai manzan Allah ya masa attahanik za mu zo mu gan shi nan gaba ya sa wannan dabino ya tauna a bakin sai ya lasa mai yara sai ya sa mai suna sai ya ce a mai da shi yara da yawa 'ya'yan sahabbai manzan Allah ya musu haka to wannan kaga yana daga ciki manzan Allah shi sai ya sanya mai sunan yusuf a shekaga yusuf suna annabin Allah ne wa babu laifi ana ya sanya mai yaro shi yusuf haka suna yake yusuf ba isu ba kama yadda wasu hausa suke cewa haka hausa suke cewa yago eh a gari yusufa wannan ba wani abu yusufa قال imamun bukari حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وفلان سمعوا سالم ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبد الله قال ولد لرجل من منا ولد لرجل منا من الانصار غلام wa arada an yusammiyahu muhammadan qala shu'ba fi hadisi mansurin innal ansariya qala hamaltuhu ala uniki, fatetu bihin an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa fi hadisi sulaiman wulida lahu gulamun fa'aradu an yusammiyahu muhammadan ta tasammu bi ismi wala la tukannu bi kunyati fa inni innama ju'iltu qasiman uqsimu bainakum wa qala husaynun bu'istu qasiman aqsimu bainakum wannan hadisin an karbo shi daga Jabir ibn Abdullahi kulura hadisin yana da rassa in ka kalli isnadin yace haddathana abul wulay abul walid qala haddathana shu'ba sai yace an Sulaiman wa mansurin wa fulanin malamansa uku ne a wannan wurin kuma kowa da lafazinsa kun gane kowa da lafazinsa sai ce sami'u salima ibn abin jadi dukkan su uku nan sun ce mai daga salim ibn abin jadi an jabir an ibn abdullahi sun karbo shi kuma ya karbo daga jabiru dan abdullahi to kala ya ce wuli da lirajulin minna minal ansar an haifa ma wani yaro wani mutum daga cikinmu yana nufin su ansarawa an haifa masa yaro namiji wa aradu an yi samiyahu muhammadan sai aka yi nufin a sanya masa muhammad ƙala shu'uba sai shu'uba ya ce fi hadisi mansur a hadisinsa na mansur ƙungane a hadisinsa na mansur malamin sarkaji da sunanka yake ko mansur bisad bidamma kuma ba mansur ba ya <laughs> shi ne nake gaya ya ce fi hadisi mansurin inda al'ansari ya ce shi wannan mutunan madina ɗin ƙala ya ce hamaltuhu ala uniki na ɗauke shi saman wuyana shi yaron da aka haifa kenan fa atituhu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi wajen manzan Allah wa fi hadisi Sulaiman a ruwayar Sulaiman kun gane isnadin ku a ruwayar Sulaiman ya ce wuli da lahu gulamun shi shu'uba ya ce an haifa masa yaro Faradu an yi sammiyahu muhammadan sai suka yi nufin sanya mashi muhammad manzan Allah sai ya ji labari ƙali sai ya ce ta sammu bi ismi e ba laifi kuna iya sanya sunana amma wala tukannu bi kunyati karku yi alkunya da alkunyata sai ce fa inni innama ju'iltu qasiman domin ni din nan Allah ta'ala ya sanya ni in zama mai rabo shine qasiman mai rabo manzo Allah an je yaki shike raba ganima manzo Allah shike raba gado lokaci yana da rai duk wani abu na rabu shi ke raba zakka shi ne alƙasim ɗin sai ake ce mashi abul ƙasim baban mai rabo nan. kun fahimci sunan kaga ala sunan yana da munasaba da matsayin manzan allah a cikin al'umma ba kawai alkunyar bace ba sai ce aka mu bayanaku ina raba dukiya tsakaninku dukiya ta zaka dukiya ta gado dukiya ta kaza ta kaza ta kaza duk manzan allah ke rabawa wa ƙala husainun husainun ya ce bu'istu ƙasiman aƙasimu bainaku a ruwa sai ce an turo ni ƙasiman mai rabo aƙasimu bainakum ni ke rabo a tsakaninku to kai in ka ba kanka abul ƙasim kai kuma me kake rabawa ta kai ba abin da kake rabawa to shi yasa manzo Allah ce kar ku sanya alkunyata saboda sunan bai yi munasaba ba shi manzan Allah yana rabu ku kai kuma ka sa makan ka baban mai rabo wa kake rabawa kai kuma kun fahimci wannan shine illa da ta sanya manzan Allah yana alkunya da sunansa to kamar yadda na ce nan gaba zai mana babi kan wannan zamu ji ana iya yin alkunya ko ba idan wadansu malamai suna kallon wannan lokacin manzan Allah yana da rai ne wadansu suna ganin bayan ya rasu a iya yi wadansu suna ganin har bayan ya rasu ba a iya yi waɗansu suna ganin sai mutumin da sunansa muhammad to shi kare sa maɗinsa suna ƙasir domin idan ya sanya maɗin suna suna ƙasim kaga sunan shi da alkunyarsa ta yi daidai da ta manzan Allah to bai dace ba amma idan sunansa wani ne daban ba muhammad ba suka ce yana ya sanya makan suna maɗansa sai a ce masa abu alƙasir saboda sunansa shi kuma ba muhammadu ba to dai mun zo wurin insha Allah za mu ji manganin malamai qala al-imam al-bukhari حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال ولد غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم محل الشاهد fahannakahu bi tamratin wada alahu bil baraka wada fa'ahu ilayya wa kana akbaru waladi abi musa wannan hadisin daga abu musa al da kansa yace an haifa min yaro wani dalilin gulamun an haifa min yaro da aka haifi wannan yaro fataitu bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasammahu ibrahim sai manzon Allah ya sanya mashi ibrahim kun fahimta kaga ibrahim suna annabawa ne ai sai manzon Allah ya ce to wannan yaro a sa mai ibrahim al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a wannan gabar ya ce fihi jawazi tasmiyati yawman wilada wannan yaruna ana iya sanya ma yaro suna ranar da aka haife shi domin na abu musa cewa yi wuli da li gulamun an haifa mani yaro jariri kaga wannan yaruna ranar da aka haife shi ne ya kai shi wajen manzan Allah shi ya sanya abinda malamai suke cewa shi sunan yaro ana iya sanya shi ranar bakwai da haihuwarsa ana kuma ya sanya mai suna ranar da aka haife shi amma aikin manzan allah na ƙarshe shi ne sanya mai suna ranar da aka haife shi saboda wannan kaga da hadisan madina ne mun fahimta duk a aikin manzan allah na ƙarshe ya dinga sanya mai yara suna ranar da aka haife su to a nan idan ba ranar za a sanya mai suna ba to ana son a ɓoye sunan sai ranar bakwai kada a faɗa su iyayen koda sun yi shawara sun ce matsa cewa kaza za mu sanya mai tokar su faɗi ma kowa sai ranar bakwai sai su ce sunan shiwari a ranar bakwai kuma ana kirgawa da ranar haihuwa yau wace rana bayan litinin ba idan aka haifi yaro litinin yau za ka ce litinin kwana ɗaya talata kwana biyu laraba kwana uku alhamis kwana hudu ko juma'a kwana na biyar asabar kwana shidda lahadi kwana na to za a same suna shi ne ranar bakwai eh da a yawancin rana ku ce litinin ku idan wajen suna wajen dukkan al'amura kamar yanzu daren talata muke ciki, amma malamai suna cewa da wajen haihuwa shi haihuwa dare yana bin rana ta baya da haka diyarin da aka haifa yanzu litinin aka haife shi daga nan har zuwa fita alfijir duk dan litinin ne amma da alfijir ya ke to ya shiga talata kun fahimta wannan shi ne abinda malamai suka ce amma idan ba a wajen suna ba ne ba to yanzu yi wa hannun shiga talata yanzu dinnan da muke ciki har talata ta shigo daranta ne ya shigo to allah samu dace idan kuma ranar za a sanya mai suna to shi kenan ana haihuwar shi shi kenan sai a faɗi sunan shi sai a ce sunan shi wa ne kaga da an huta ba sai an ta abin gaba amma waɗansu suna yin wani kuskure akwai wani ɗan kuskure da ake sai a fi yaro ba a faɗi ranar ba a faɗi sunan shi ba iya sai bayan kwana biyu sai a ce ai sunan shi ne wannan kuskure ne inda ya wuce ranar haihuwa to sai kuma je ranar bakwai da haka idan an tattali suna wanda za a sanya mashi to sai a sanya mai wannan suna. ya kamata dama a ce tun kafin a haife shi su iyaye sun yi shawara domin a wajen suna ana son a yi shawara idan kuma akwai wani babban mutum ne wanda ake kwadon rahamarsa ake ganin yana da falala a cikin al'umma to babu laifi a jibinta al'amarin aurensa kuma yadda suke kai wa manzan Allah ne sai a ce masa to an haifi yaro mai sunansa wani suna ke ganin ya ana neman shawararsa kai da sunan da za a sanya mishi sai ce ku sanya mai wani ko kakan shi ko baban shi ko kakan shi ko wani dai nashi haka cikin iyaye babu laifi wannan amma sunan da zai faɗa a tun suna ne mai ma'ana to shi ne abinda abu musa al'ashari yake cewa fasan mahu ibrahim sai manzan allah ya sanya mai suna ibrahim wa alaikun salam na'am eh da daren arfa daren arfa haka ne shi ba daren shi ke daren yana bin yini haka ne to malam ya ce fahannaka hu bitamratin sannan manzo Allah ya masa at-tahnik dami da dabiru? menene at-tahnik shine a tauna dabiru? manzo Allah yakan sanya dabino cikin bakin sai ya tattauna shi sai ya koma ruwa sai ya dangwalo wannan ruwan hada da miyansa sai ya lakuta ma yaran haka zai dinga yi masa wannan attahanik din sai ga yaron yana lasan wannan dabina to da ya masa wannan shi kenan sai ya bada shi sai a maida shi gida wani lokaci ya masa addu'a ya ce Allah ya sa masa albarka to wannan shine ake ce ma attahanik a zance mafi inganci na malamai hususiya ne na manzan Allah domin bayan manzan Allah ya bar duniya ba a ga wani cikin sahabi yana haka ba da abubakar ya zama kalifa ba a kai mai jarirai yana musu wannan abu haka da umar ya hau bai bai ba wani sahabi wanda ake kai ma sai wannan ya nuna cewa ai kususiya ne na manzan Allah da haka yanzu ba bukatar a ce wani yamma wani tahaniki babu saboda kususiya ne na manzan Allah mun gane eh kuma waye ba zai mishi ba abinda ya rage shi ne wada alahu bil barakati ya masa addu'a ta Allah ya sa rayuwarsa albarka to kaga wannan ita ana yin sai ya mashi addu'a Allah ta'ala ya sa ma yaran albarka wada fa'ahu ilayya abu musa ce sai ya miko mani yaran nan wa kana akbara da abi musa wannan yaro ibrahim shine babban dan abu musa al haihuwar abu musa ce ta farko wannan abin ya faru mun gane so kaga abu musa al-ash'ari a ah, mai alkunya abu musa al Hmm? eh shiwa abu musa kaga musa dan shi ne kenan ko ita alkunya ce amma wannan aka ce wa kana akbara da abi musa sunan babban dan shi Ah. ibrahim shi kuma na masa alkunya da ni abu musa wannan sai na musan ba ɗansa ne na farko ba kuma wannan sai na babu laifi mutum yana iya alkunya da ɗansa na biyu ko na uku ba dole sai na farko ɗin ba mun gane ba dole sai na farko ɗin ba haka waɗansu malamai suka yi bayani to kaga wannan babu ya nuna mana ala'isa ne suna annabawa in ta sanya mai yaro suna dama kuma mun yi bayani can baya cewa sunan da ya fi kowane suna a cikin sunaye shi ne abdurrahman ko abdullahi shi ne afdalul ism kamar yadda manzan allah ya bayani bayan su sai abdullu wanda aka nasabta da sunan allah abdu sai a nasabta da sunan allah kama abdulrasak abdulfata abdulmalik to bayan su a martaba ta uku sai sunan manzan Allah afuwan sannan sai sunayen sauran annaba haka malamai suka yi bayani dangane da maratib na sunaye wajen sanya suna ɗin babu haznin sai wannan babi na gaba zai yi magana akan sunan hazn a sanya ma yaro shi ko ko ba an sanya mashi da haznun a ce ma yaro haznu haznun ya za mu ce game shi da hausa shi ne mutum mai kaushin hali shi ne domin asalin haznu abinda take nufi ƙasa wadda take faƙo yauwa ƙasar da take faƙo shi ne haznun asali so kaga idan aka ɗauko shi aka jingina wa mutum ya zama mutum mai kakkausar ɗabi'a mai kakkaushin hali shi ne haznu to ana yi sa mutum wannan sunan koko laraba da wancan lokacin suna sanya haznu alal bukhari haddasa aliyu قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري an sa'id ibn al-musayyib an abihi an jaddihi an abihi an jaddihi annahu atan nabiy sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzan Allah ya ce ma ismuka kai wannan ya sunanka qala sai yace haznun sunana haznun qala sai manzan Allah ya ce anta sahlun a wannan suna bai yi ba sunanka sahalun sahal kuma kishiyar hazulun ne mun gani to wannan mutum ne da manzan Allah ya ce mashi kala sai ya ce a a la'ugayyuru isman sammanihi abi ya ce ni kan ba canza sunan da babana ya sanya mun ba in ji shi kakan da ibn musayi ya ce wa manzan Allah shi ba zai canza sunan kaga wannan yana baban shi ya sanya mai sunan tun a jahiliya sai ce shi ba zai iya cire sunan da baban shi ne ya sanya mashi ba wanda da ce to shi gina ka tai da ka haznu ƙala e, ibinul musayyib sai shi ibinul musayyib jikansa kenan sai ya ce fa ma zalatul huzunatu fina ba'du tun daga wannan lokacin duk cikin yan gidanmu mu gaba daya tun daga wancan kakan duk wanda aka yi wasu ya zama mai kaushin hali Ka ga shi'uncin suna kenan shi yasa ake so a sami yaro suna mai kyau sai abin ya bi su sai da ibn musayyib nan babban malami ne kun sani amma shi yake ba da wannan shaidar a gidansu ya ce ga yadda 'yan gidan suke kuma ga dalili kakansu ya jawo musu an ce koma sahal ya ce a a shi ai sunan babanci ne ya sanya mai ba zai iya canzawa ba mun lalace tushi kenan ka tai da hazininka sai abin ya bi su sai ya zama jini sai ya zama jini to kada shi sanya ake cewa suna da miri ko ba shi haka ya ce suna da tasiri akan mai suna ba wai akan shi kaɗai ba har akan 'ya'yansa da jikokinsa in ba sannu ba abin sai ya ci gaba da tafiya shi sa ake so a samu suna mai kyau sai a sanya ba yaro sai ya ci albarkacin wannan suna ƙarar bukari kokinsa babu ismin nabi sallallahu alaihi wasallama wa kunyatihi babi na gaba sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunyarsa a iya hada sunansa da alkunyarsa a matsayin sunan mutum kuma sunan alkunyarsa kenan koko ba za a iya ba haddasa muhammad ibn yusuf قال حدثنا an al-amash An-Salim, ibn أبي الجعدي an jabir قال wulida li rajulin minna gulamun fasammahu alqasima faqalat alansaru la nukannika abal qasim wala nun'imuka aynan fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama faqala lahu ma qalat alansaru faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ahsanatil ansar tasammu bi ismi wala taktanu bi kunyati fa inna ma ana qasimu na wannan hadisin daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda yace ce wulida da rajulin minna gulamun an haifa ma wani mutum yaro fasan mahul kasim sai ya sa mai suna kasim ayin za ku tuna mun karanta wannan hadisin can baya ko sai dai isnadin ya bambanta ba da isnadi ɗaya ba ne ba amma nafsin hadis ne fasan mahul kasima wannan mutum ne sai ya sanya mashi kasim faƙalatul ansaru sai mutane mutanen madina suka taru suka ce to kai lanukan nika abal kasim ka sani ba za mu dinga ce maka abul kasim ba ka sanya mai suna kasim ko to ba za mu dinga ce maka abul kasim ba wala ni'imuka aynan sannan mu ba za mu yi maka wata ni'ima ba dan ka ji dadi shine wala ni'imuka aynan ba za mu yi maka wata ni'ima ba wanda za ta sa idanuwanka su yi sanyi aynan idanuwa da qurrata ayunin to ba za mu sanya idanuwanka sai ma'ana munan kasan ya mai sunan kasan ba wani girmamawa da za yi maka don ba ko an ce maka abul kasan da ai ba manzan Allah ba ne ba kun gane abin suke nufi to wannan mutum ne da ya ji haka fatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai tafi wajen manzan Allah fa qala lahu ma qalatil ansar ce to ya rasulullahi kaji kaji amma ga abinda mutane na suka faɗa mutanen ansarawa faƙalin da biyu sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah ya ce a hasanatil ansar manzan ce ka aika wa ansarawa sun kyauta da suka ce ba za su kira ka da abul kasim ba sun kyauta ya ce ta sammu bi ismi ku sanya sunana in za ku sa ma yaro babu laifi amma wala taktanu bi kunyati kar ku yi alkunya irin tawa a cewa mutum abul kasim saboda me manza Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna ma ana qasimun ni din ni ne qasim ni ne mai rabo ni ne mai rabon zaka, ni ne mai rabon gado ni ne mai rabon ganima ko ba manza Allah ke rabawa ba shi ya koyar da yadda ake rabawa sai zama abul kasim, baban mai rabo to shi manza Allah shi ne mai rabo din to kai in aka ce maka baban mai rabo kai me kake rabawa ta kai baka raba komai to shi sun ya sai manzan Allah ya hana to ɗazu zumin ɗan ambaci maganganun malamai game da a sanya ma yaro suna abul ko mutum ya makansa alkunya ta abul malamai sun yi saɓani <coughs> wanda ibn al askalani a fatil bari ya kawo akalla manyan mazahif guda uku manyan maganganu wanda su ne manyan maganganu wanda malamai suka yi to ya kawo su kuma ya tattaunawa to ƙarshe shi kansa ya tarjihi ya ce abinda ke magana ta daidai mahuwan huwan umutu naƙar? da ce an hana ta kowace fuska domin kamar da na fada akwai malaman da suka ce idan mutum sunansa muhammad to idan ya haifi ɗa ba zai sanya mai ƙasin ba musamman ɗansa na farko domin in ya sanya mai ƙasin za a ce mashi abul ƙasin kaga alkunyarsa ta zo ɗaya da ta manzan Allah sannan suna kuma ya zo ɗaya to waɗansu malamai suka ce irin wannan tsarin shi ne aka hana amma wanda shi ba sunansa muhammad ba sai ya haifi ɗa ƙasim sai ya mai alkunya da shi sai ake ce mai abul ƙasim ai kaga bai yi suna daidai da manzan Allah ba su malamai suka ce irin wannan babu laifi ana iya yi to shi ne shi ibn hajar ya ce zance na daidai shi ne almanu mutlakan an hana sawa'un mutumin sunansa muhammad ko ba sunansa muhammad ba shi shi ne abinda ibn hajarin ya tafi cewa ba za ka yi alkunya da abul kasim ba kenan in ka haifi ɗa to ɗanka na farko ba za ka sanya mai kasin ba in ka har ka sanya mai kasim to ba za ka yi alkunya da shi ba sai dai ka ɗauki ɗanka na biyu ko na uku ko na hudu sai ka yi alkunya da shi kun fahimta so bayan alkunya da abu kasim alal itilaq kamar da ibn hajarin ya rajjaha ya ce wannan kawai saboda hadisai ne ingantattu wanda suka zo a fili wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya hana akwai hadisai sarihai akwai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda imamul baihaqi ya fitar wanda yake cewa la hudu li ahadin an ni bi abil ka da ismu muhammad ya ce yace baya halatta ga wani mutum yayi makansa alkunya da abul ya ce sunansa muhammad ko koma ba sunansa muhammadu ba mun gane wannan kuma shine abinda imamu shafi'i cikin malaman mazahib ya tafi shi imamu shafi ya tafi cewa ba a yin alkunya da abul qasim alal itlaq sannan haka dawus al-yamani ya tafi a kai kamar yadda imamu al-baihaqi ya ruwaito sannan akwai hadisi nan gaba wanda zamu gani wanda shi ma yana ƙara ƙarfafa wannan maganar cewa an Aliyu rangwame domin aliyu bayan ya ji wannan bayanin sai je samun manzan Allah ya ce ya rasulallah idan bayan ka rasu allah ya bani haihuwa ta ɗa namiji ina ya sanya mai ƙasin don in yi alkunya da shi sai mun da allah ya ce an ma rangwame kana iyawa kaga da ya ce an masa rangwame ana yin rangwame sai abin da yake ba daidai ba shi ake yin rangwame a cikinsa to sai shi ma na hadisi suka ce yana ƙara nuna haka cewa ba a yin alkunya da abul qasim akwai malaman da suka zurfafa suka dan yi mubalaga cewa ba ma a sa yaro suna kasi kwata kwata don makar yi alkunya da shi to amma wannan maganar ita tana da dan nisa babu laifi a sanya kasin din sai dai ba za a alkunya da shi ban an sanya kasin din mun fahimci wannan to Allah ya samu Imamul Bukhari الإمام Muhammad shi ne ko. eh na'am na'am haddathana abu nu'aymin qala haddathana fitrun an munzir qala sami'tu ibn al-hanafiya wa ibn muhammad dan gidan aliyu ko yaqulu kanat rukhsatan li aliyin qala ya rasulullah in da wulida li ba'daka usammihi bi ismika wa ukannihi bi kunyatika qala na'am ga hadisin nan ma muhammadu hanafiya ɗanɗan sai na aliyu ne ya ce na rukusatan ya ce rukusa ce aka yi ma'aliyu rukusa ce manzan allah ya ma'aliyu yadda kuma abin ya faru shi ne aliyu ne ya je samun manzan allah sallallahu alaihi wasallama ƙalisa ya ce ya rasu da laya manzan allah in wule da ni ba a daka in aka haifa min yaro bayan ka yana nufin bayan ka rasu sammihi bi ismika na iya sanya mai sunanka okannihi bi kunyatika kuma na iya masa alkunya irin taka kenan in na haifi da ina iya sanya mashi muhammad sannan kuma dinga ce mai abul kun fahimci maganarsa wannan ya na mana haɗin yaro ana iya masa alkunya kamar da imamu bukhari nan gaba zai zuwa mana babi cewa yaro karami ma ana iya masa alkunya to kaga kuma aliyu din ya samu da muhammad shine kuma wanda ya rubuto mana wannan hadisin shi muhammadin hanafiya ne to amma ko da an masa alkunya din da abul qasim bata fita ba sosai domin ta fita da alhalafiya an fi saninsa da muhammadul hanafiya an nasabta shi ga kabilarsu kabilar mahaifiyarsa domin ya kabilar banu hanifa ce kabilar su musailimatul kazzab wanda kun sani a yakin da aka yi ne aliyu ya same ta ma a matsayin kuyanga sai ya aure ta to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am e kana iya ai tabarrukan wa zikiran sai zamantu yayi haka ne dan neman tubarraki shi aliyu ga shi wannan da Muhammad da kuma tunatarwa da kuma tunawa da manzan Allah to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce e babu lafi kai kana iya yi kaga nan rangwame ne aka yi ma Aliyu ashe shi Aliyu an masa rangwame to kai yanka sa ma danka Abul Qasim waya ba rangwame kai kuma ka kai ba ai maka ba قال البخاري حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان an abi an abi huraira qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an najma'a baina ismihi wa kunyatihi wa qala ana abul wallahu yu'ti wa ana aqsimu a wannan ruwa ta abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya hana a hada an najma'a mugwama bai da ismihi sunansa da kunyatihu da kuma alkunyarsa a ce mutum sunansa muhammad alkunyarsa kuma abul ta kaga an hada waƙala banzan Allah ya ce ana abul qasim ni ne abul qasim wallahu yi uti Allah shi ke bayarwa wa ana aqsimuhu ni kuma ke raba in an je an samu ganimawa ya bada ta Allah wa zai raba manzan Allah in an kawo zakka wa ya kawo ta Allah ya kawo ta wa zai raba manzan Allah zai raba قال البخاري حدثنا أبو أمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوت هذا faƙalar samu bi ismi wala tukannu bi kunyati wannan hadisa ya gabata ko ya gabata to kaga mun hidda maganan malamai shine al-asahul qaul shine al-man'u mutlaqan ana isa sunan manzan Allah a sa ma yaro suna Muhammadu babu laifi amma ba za a alkunya irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu hal yukanna al-mushrik wannan babi na gaba zai karantar da mu shin mushriki kafiri ayi masa alkunya kafir yana da alkunya ka kira shi da alkunya shi ko ko sai musulmi ne ake kira da alkunya قال البخاري حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أروى ابن الزبير anna usama Ibnu zaidin akhbarahu anna rasulullahi sallallahu balaga majlisan fihi abdullahi ibn ubay ibn salul وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي فقال لا تؤذينا في مجلسنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن أبادة فقال أي سعد ala tasma'u ma ya ƙulu abu hubabin yuridu abdullahi ibn ubai ibn salul wannan hadisin an karɓo shi daga usama ibn zaidin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam balaga majlisan wata rana manzon Allah yana tafiya a Madina sai je wani majlisi fihi abdullahi ibn ubay ibn salul a wannan majalisun akwai abdullahi dan ubai dan salul a kun gane shi ko dan walidi dan sarkin munafukai din nan shi ubai ibn salul shi ne sarkin munafukan madina ɗansa abdullahi musulmi ne daga baya musulunta ya yi musulunci ma mai kyau to wata rana manzan allah ya zo majalisi akwai abdullahi a wurin ɗan ba baban ba wadhalika kabla an yuslima abdullahi ibn ubay wannan kawo kafin ya musulunta ne shi abdullahi dan ubay din faƙala sai ya ce la tu'zina fi majlisina shi abdullahi sai ya ce karka cutar da mu a wurin zamanmu da manzan allah ka yake manzan allah ya zo wuce karka cutar da mu mana karka zo ka zauna ka cutar da mu kun gane yan dan manzan Allah ya zauna zai yi wa'azi ne wai wa'azi shine cutarwa ka wuce kawai fada kalan da biyu sallallahu alaihi wasallam ala sa'ad sai manzan Allah ya wuce sai ya je wurin sa'ad ibn ubada faƙala sai yake ce mashi ai sa'ad ya ce kai sa'ad ala tasma'u ma ya kulu abu hubabin ka ji abinda abu hubab ya ce waya abu hubab shi abdullahi ibn salul ibn ubay ibn salul yuridu abdullahi ibn ubay ibn salul nan ne ko mahallin shahid kenan ya halatta har kafir yana iya alkunya kamar da na gaya muku a wancan lokacin su laraba sun saba da alkunya kun ga muna ai ba a saba da ita ba ba mu saba da alkunya ba to amma su dama tun kafin zuwa musulunci dama suna alkunya mun gane to babu alkunyati lissagir babu alkunya lissagir babi na gaba zai karantar da mu alkunya lissabi abuwan ba sa ba ga yaro dan karami a yi masa alkunya ko ba a yi masa alkunya bukari haddasa حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال kana nabi'u sallallahu alaihi wasallama yadkhulu alaina wali akun sagirin yukanna aba umairin wakana kana lahu nugarun yal'abu bihi famata فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه هزينا فقال ما شأله قيل له مات نقره فقال يا أبا أمير ما فعل النقير wannan hadisin daga anas dan malik ko anas dan malik kala ya ce kanan da biyu sallallahu alaihi wasallama ya dukula alaina ce manzan allah yana shigowa wurinmu yana nufin gidansu manzan allah yakan je gidansu anas wali akun sagirin ni kau ina da wani dan uwa karami a gida yukanna aba umairin ana masa alkunya da abu umairin abu Umairi, haka ake musu alkunya mun gane wa kana lahu nugaru ya kasance yana da wani dan tsuntsu tsuntsu ne dan karami irin wanda ake sawa a keji din nan to shi yaron yana da shi yal abu bihi yana wasa da shi to ta wata rana kawai sai tsuntsun nan ya mutu fa da khala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shigo gidan ranar da ya shigo gidan fara'ahu hazinan sai ga yaron ya murtuke ya koma gehe guda kawai ya daure yana bakin ciki tsuntsu ya mutu <laughs> faƙala ba sha'anuhu manzala ce to shi wancan yaron da aka yi mashi ƙila lahu sai aka ce wa manzan Allah mata nugurhu aka ce to ɗan tsuntsunsa ne ya mutu wanda yake wasa da shi faƙali sai mun Allah ce ya aba umairin muhalli shahadin kenan ya kai aba umair ma fa'ala annugair ce me ya samu tsuntsun ne da ce mutuwa yi ce to ka yi haƙuri ya haƙuri wanda Allah ya lalace shi kenan muhalli shahadin manzan Allah ya kira shi da alkunyarsa ashe kun ga babu laifi ana iya ma yaro alkunya mun gane sannan eh, suka ce in aka ce mashi yaro karami aka ce mashi abu abuwa ne ya ke nufi ba na nufin baban wane ba to yana da ɗan an yi ƙarya ko an yi gasya. eh? <laughs> a a yi wasa da irin wasa <laughs> yaro ne bai haihu ba ko mata bai da ita sai ka ce mashi abuwa ne gaskiya ne ko ƙarya ne na? gaskiya ne yana da ɗan? abai da ɗan na? a'a ba yana yi ba ni abinda na ce yaro ne yanzu ƙarami sai aka ce mashi abuwa ne shi kuma yaron nan bai da ɗawa nan nan kuma na ce mashi baban wani na ce gaskiya ce ko ƙarya ce ha ba wani a zahiri ba ha a ɗinin ba ƙarya ce ko ba haka ba to amma irin wannan ƙaryar ba a kawo mutum da ita saboda manzan Allah ya halatta ta kun gane shi ma ya ce abu umair alhali yaron nan bai da umair so idan aka yi ma yaro karami alkunya ba karya ba ce ba ba ta daukar hukuncin karya kun gane to mala ya ce babul kunyatil kabla an yula da lahu mutum ya yi alkunya kamun a haifa masa ɗa wanda bai ma aure bai da yin alkunya ƙar al-bukhari haddasa abu nu'aimin haddasa na sufiyanu an mugira an ibrahim anna abdullahi kan na alkamata a ba shiblin walam yulad lahu wannan hadisun an karbo daga ibrahim ibrahim ya ce an na abdullahi shi abdullahi waye abdullahi anan abdullahi ibn mas'udin ko eh shi ake nufi saboda me yasa muka ce shine ne yauwa cewa za ka yi ƙa'ida wajen malaman hadisi ƙa'ida ce rubutacciya cewa idan aka yi ɗilaƙin abdullahi a sahabbai to ɗan masudin ake nufi wannan ƙa'ida ce anna abdullahi kan na alƙama aka ce abdullahi ibn masudin kenan ya sa mace alkunya da aba shibilin aba shibilin walam yulad lahu shi kuma alƙamata bai da ɗaba kwata-kwata ba ta ba wa gidansa ba amma sai abu ya sanya masa abu shibilin sana haddasa arimun ƙala haddasa na suleimanu al'amash an ibrahim an alƙamata yanzu kuma wannan daga shi alƙaman da kansa ya ce kannani abdullahi ƙabla an yula da ni to kaga daga baya an masa haihuwa ke nan ya ce amma shi alkunya an sanya tun kafin a yi masa haihuwa da haka wanda ma bai yi aure ba yana iya makansa alkunya ko sai ga wani alkunya ta shahara da shi ta bi shi <laughs> wani kuma za ga ba ta shahara da shi ba wani ma alkunya ta kan haya sunansa yanzu abu musa ɗin nan alkunya ta haya sunansa abu huraira alkunya ta haye sunansa to wani za a ga alkunya ta haye sunansa ba babu kunyatin nisa babi na ƙarshe insha Allah wanda za mu tsaya a kansa alkunya mace to mun ji dai namiji na alkunya to mace fa ita ma ta yin alkunya a ce mata ummu fulan ummu fulan ayi haka ko ba a yi ba حدثنا muhammad ibn salam. ko? kala ni abu mu'awiya kala na hisham ibn urwa an yahya ibn abbad ibn hamzata an aisha radiyallahu an haƙalat a taitun nabi sallallahu alaihi wasallam faƙuntu ya rasulallah kan naitu nisa aka faƙnini faƙala ta kan ni bi ibn uktici abdullahi wannan hadisin an karbo daga aisha matar manzan allah allah ya kara mata yarda ƙalar ta ce na je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙulci na ce ya rasu da ya manzan allah kannaita nisa aka kawo matanka alkunya sauran matanka duka musu alkunya wacce ana ce mata ummu kaza wannan ummu kaza wannan ummu kaza to ni fa ya za a yi da ni mun gane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata fa'aknini fa'aknini faqala yau sai ta ce fa'aknini ni ma kai mana alkunya faqala sai manzan Allah ya ce mata takanni bi ibni uktiki ki je ki yi alkunya da ɗan ‘yar uwarki abdullahi mai suna abdullahi shi ne abdullahi ibn zubair ‘yar uwar tata kuma ita ce asma binta abubakar as-siddiq mun gane daga nan sai ake ce mace mai ummu abdullahi ita aisha mun gane a wata ruwaya da ta je ta gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ce mashi ya rasulallahi ya manzan allah kullu nisa'ika laha kunyatin gairi ta ce duk matanka suna da alkunya banda ni faƙali na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mata to shikenan anti ummu abdullahi cikin zama ummu abdullahi mun gane aka ce kuma fakana yaqu fakana yuqalu laha ummu abdullahi hatta matat haka kuma ake ce ma Aisha ummu abdullahi har ta bar duniya walam talid qattu Aisha ba taɓa yiwa ba amma sai ake ce mata ummu abdullahi albani yana cewa a cikin wannan hadisin an shar'anta yin alkunya ko da mutum bai haihu ba ko da bai haihu ba har yake cewa musulmi musulmina an yi ta masaku bihi rijalan wani sa'an ya ce wannan ladabi ne mai kyau na musulunci ya ce yana da kyau duk musulmai su yi riko da alkunya maza ne ko mata yanzu da yawanci duk ba mu da alkunya to ya kamata kai makanka alkunya in ji albani ya ce namiji ne ko mace kai makanka alkunya wadda za a dinga kiranka da ita to amma tun da ba musaba ba zai wahala alkunya ta haya sunanka ko ta fito amma dai ya to kana da alkunya wadda za ka dinga ce makanka قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد ابن حمزة ابن عبد الله ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني فقال اكتني بابنك يعني عبد الله ابن الزبير فقالت تكنى أم عبد الله a wannan ruwayar aisha ta ce na ce ya zan allah ni ba za ka sanya min alkunya ba sai zan allah ce to ki alkunya da ɗanɗanki ya ni abdullahi yana nufin abdullahi ɗan zubair fakanar tukan na umma abdullahi sai ana ce mata umma abdullahi kenan wannan ya nuna mace ita ma ta iya yi makanta alkunya da ɗanta ko ɗan ‘yar’uwarta ko ɗan wata daga cikin dangi babu laifi mun gane sannan kamar yadda za mu gani nan gaba kuma alkunya ɗin ma ba dole sai da ɗa ba ana yin alkunya da ɗabi'a in ɗabi'a ta zama ta mutum sai a masa alkunya da ita kamar abu huraira ai huraira ɗin mage take nufi sai aka yi masa alkunya da ita saboda ne saboda ɗabi'arsa yana yawan yawo da maki kaga ganin ba da ɗansa aka yi masa alkunya ba da wata ɗabi'a ta shi kamar sai da abu ana ce mashi abu turab a cikin alkunyarsa abu turab kuma ya ce duk cikin alkunyar shi ya fi son wannan saboda mi wata rana sun ɗan samu saɓani da matarsa fadima sai ya fito daga gidan da ya fito da gidan sai ya ce masallaci kawai samu sai ya kwanta to masallacin su ba irin namu bane ba su turbaya ce